Знаете, стар човек е секош некој ще е 30 години по-стар от вас. И ако видите на 90, ќе викате 30 години, стар ще е на 120. Стар човек. Да. Отишъл на лекар и вика, а, докторе, семе воле. Вика, абе, кажи, кай те боле. Абе, вика, уши, кай не ме воле ти. Добро, що те боле? Абе, питаш, що не ме воле? Добро, какво те боле? Е, а бе, чуши, какво не ме боле? И доктора се изнервира и това не напише, напише на рецептата, вика, а ти вземи оваа рецепта, отиди не знам къде, вземи не знам шо и се излечиш не знам кога. Ето, така пациентът е поступил, така и доктор. И фала Богу, нашия доктор Исус е много по-добър. Няма да прозяваме тук директно, ке ви молам. Ово не беше наменето за никой. Ово беше чисто за увод. До не еме? Да не елче? така ти. А, няма мой, моята баба пред мен? Моята смешна. Защо не решила за баба? За собствено ли? Омразата. Чакаме ова вече да сбориме за методите на божествено изцеление. И я одна пред се радувам. Едно за то, што некой тука може ова вече да биде изцелен, а некой може да го грабне идеята и да носи огино Божи да го разнесе всекъде, къща ще има потреба. Така да, ние да видим канал на Божието изцеление. Какво да обърнете и да си здрав и да си болен, ки биш благословен. Yes, хвала ти Боже. Хвала ти Господи. Може ли да го кажем? И аз ки бидам благословен. Амен. И ки бидам благослов. Хвала ти Боже. Одеме напред. Значи, знаете ви, по принцип, тялото, ако се пресечеш яло, най-път се сечам дръсца, шим, ойде ми кирата тук, ама фала много ръкавици имаш и така да... Виж да да дали дали лажим или е мислиме. Не, взема да трябва е. така се поведи. Тялото има способност на само лекование. То сак ще да го кажем, додека Мичо дава елаборати и други работи. И за това е една храна, нали? медицината постоя е тук, за да ни помогне меѓу другото. И тоа го викаме медицинско изцеление, оздравување, че било е само изцеление. Ама ние сакаме да збориме за тази третата форма, кај шо не се работа за само не се работи за медицинското, за божествено изцеление, кај шо Бог е ключниот фактор, кај шо Божиото слово, кај шо во името на Исус работите да се случуват ние сакаме така да бидем благословени, сакаме така да бидем благословени от църква, не? А Ти замислите колко е фана трябва да ти да се чуят, колко други тук биват отворени. Да, и аз сакам да чувам за, за то, че Господ направи нещо за мен. Сакам да го знам тай е Бог. Не е мала работа, не? Айде да одем напред. Връзувайте се. 10.9. Лука. Изцелувайте ги болните во Него, нали, в кой град ке влезете, и говорете им, Божието царство се приближи. Заближувате ли го разследо? Трябва да ловито некош, да им помогнеш, за да сакат да чуят. И ние обратно обично некош постъпуваме. Я да ти кажем Евангелието. Абе, бега мене ме боле главата, не знам кай не се ни пука, ти сега ме гняваш, ке ме... Абе, шосема, кой се обърнат, работите, кой се ставя коня е пред колата, а работите ке въртат много по-гладко, нали? Каквото оде, кои са методите на Божественото изцеление? Той е заповед от Господ Исус. Пазите, не е само проповедайте в Евангелието. Тук и изцелувайте ги болните. Мъртвите възкъснувайте. ги. Слепите да гледат. Демони изгонувайте. И проповедайте в Евангелието. Интересно е дека там на край го става. И проповедайте го Евангелието, не? Да. А ние некои ще ги обърнем. После на... Ай, простите ми ще ги кажем, ония нехаризматските църкви, не, то е завършено. Канона на Библията е склопен и веки няма потреба за такви работи. Така да не е само да проповедаме Евангелието, но човек не е изпълнуваме цялата заповед, цялото слово. Разбираме ли се? И ако Исус речел така, защо би заповедал едно нещо, за после ние да не можем, па Господи не можем. па не сме ние тези, що трябва да можем, тук преко нас. И затоа некои луѓе кои речат од кај да знам ќе бидели, нали? а нема ти да се избрукаш. Ти одиш и викаш Господи, прояви се, покажи се, разбирате? И го Ай така да кажем, ставаш предизвикал пред Бог, Бог да покаже Неговата любов, милост, сила, слава и така натаму. Со тоа што еден од методите ќе биде директно Биде изцелено името на Исус. Това вече. Е Освободен. С ръкополагание, директен физически контакти. Ако Мичо го поверува и го грабне, и крече името на Исус, да, и аз можем, бърдам, скокам. Да. Посреден контакт, ако той е директен контакт у името на Исус, Миро, добре ще напочвам с не? <laughs> Миро или масло, знаете веќе, оно што често пати ние го користиме тука, и ги помазуваме болните и се молеме. Кал, и толкова го потребувал Господ Исус е на слепиот. Навечка му се кал очите и да прогледа. Е сега и да пунк, мичу им живея. Е, ама ставите се, ставите се у кожата на тај слеп човек, където довади е Господ Исус и го слушаш, сега всеки е темно и Исус се моля и най И ти викаш, ако тева плука плюнка, Господи, само да минава е мрак, нали? Мене ми е до тук, ма нека плюка, само да се тръгне това мрак. И отнъж към мракът се тръгна. Значи човеко трябва да отчайна потреба. Аз се съглася, ами днеска, ай клекни, е, сега, чисто ли е тук? Нали не са панталоните, кой ти кликнува, не? Ами пая доле, епа, не е изчистено какво да паднем. Не сме отчаяни, милоги, не сме отчаяни до тази степен да кажем, Господи, Шосака, нека, ама Ти ми трябваш. Твоето присутство ми трябва. Твоята сила, Твоето изцеление. Когато дойдем до тази степен да викаме така, копнеям за теб, да плука, ако трябва, ке дойдат работите вода, си казвате, отиде у Йордан, матната вода, бригада сега по-чиста изгледа. Има е нас по-близко, сирийският цар, нема, вай генерало. Причеща, сбърва новия завет. И така е натам, значи посреден контакт. Трето е било молитвени кръпчиня. Оно още интересно е ние го забележуваме у свето, посебно кај баячи, гатачи, дони си Донеси дони си да му баат. Забележувате ли какво дявол е фалсификатор на Божите идеи, какво ги е обс извърте? Искрено да ви кажем, дори за някоя работа, като ще е, например, левитацията, там у йогите, предходно съм размислял, викам си, абе, чисто демонска работа. А после, кога прочитам Библията, дека, опс, какво се викше Филип, фанат за коса, транспортиран там и там, викаш, пеете ти го в Библията. Ама дявол ги, опа, онеде тия работи образ. Така много от силата, от знаците, дявол само може да ги имитира. Молитвени кръпчиня, облеката, допира до арестите на Господ Исус, ако се сетявате. Защото вълшебно ли е това нещо? Не. Ама ако силата и помазанието тук, верата е тук, Господ прави невероятни работи заради потребата, заради верата на човеко. Сенката на Петър, сега ви се вика, поставува и само ще като поминеше. Къде е тази служба днеска, викам Господи? Ами Господ, може той е истото днеска преко тебе и мене. Ако сакаме, ако трябваме, шо и да е. За да се прославя нея и ти да викат по-сум. е, браво, не на нас, на Него, Господи, ама ние може да видиме канали. А он прославува се тек тогава и рече, да има един посебен човек, маш или жена Божия, там и там, одите, прашите ги. Пост и молитва, тоа лошова църква го всаки го прави, хвала ти Божи. Нели? И тражиме, посебно со заповед, со декларирање на Словото Божие. Тоа викам има вертикална молитва, која бараме, славиме, молеме, викаме и после посебно на демоните, на стварите, смоквата, планините, хоризонтално, на болестите, да си одат, да рипнат в морето. Ослободование от демони може да биде форма на изцеление. Не сите болести са као причина заради присутство на демони, ама никош не знаеш. И ако Бог те води така, можеш да направиш да ги изгониш демоните, и да човеко изчезнат болестите, да симптомите си отидат. Силата на Светия ще сакаме да го креираме с Божия помощ на всяка служба. Ние не можем да го произведем, ама за всяка служба да има такава атмосфера на изцеление, на изчекувание. Оно, защо ме предизвикувам? Колко души има моментално тук, що чувствуват болки или не са баш най-най, или фале, или на лекар биле, или имат потреба, а, а, а, а. Е, 2, 3, не си, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, добро, айде половината да речеме, са тука. Ако имате вера, додека озборуваме ово слово, директно от Бог, без некой да ръкополага, без некой да се моля, Господи, тражам Твоето присутство е тук веке, е, Словото се проповеда, да се грабнете за Той да кажете, аз го приемам изцелението за мене. Оно што ви го беше спомнал и минатиот пат мислам за Бенихин, уште додека пеат, уште додека слават, Светиот Дух се движе. Да. И луѓето само излекуват и викат Пастор Бени, на мене той то ми се случи и Иван ќе дојде тук падне. Како послани, како крушки, пајат. Пајат. Да, ама довагат изцелени, довагат променети. Затова ни е потребно, ово съвсем методи, защо ги направим, за да бидеме широки, да не се ограничуваме, а някой може да дойде да се моля за мене. Скавате се дека сирийският генерал на Аман, там вие, които сте читали, вика, и ами ще ти дойде Божия човек е мене, пък се помоля на молитва гласно за, за вай генерал, вай представник на сирийския цар. О, ни, няма нужда и да ме пречека, да ме поздравя, и ме там, гадна дарака и човека с киснат, вика, я болен да вега си се приеме ние в Сирия по-чисти реки от Йордан. Ама ако слугинката то ми вика, ти до тук, да ти рече нещо по-тежко ти направиш. Ко веке дойде до тука, айде полизи, защото е кошка, ли? И на седмия пат, бум, кожата като бебенци. Глюмне се, не ли? Шест пати изпил, на седмия пат заради послушност и сега ще ги кажем, сите лепрозни свет и ги пратим от Йордан. Е, не бива. Защо? Отбило слово, рема, само за него. Определен човек, определена ситуация. Затова викам, методите намерно ги наброя, за да не се държиме стрикно. Моята умилена метода, аз сакам вака. Бог е неограничен, луге, и Бог ги бира методите, Бог ги бира начинът, Бог ги бира времето, Бог ги бира човеко. Айде да видим отворени дека сега може да се случи работа. Ако го поверуваш. Сега може да се случи. Аз това предизвикам додека сборуваме ние изцеление в атмосферата, светиот дух е тук, движи се и работе. Града е готова. Взимай го, повера, Господи, приемам прием го за себе. Що е да е? Болките у името ни са да отидат. Наредувам, да се отидат. Господи, ние трябваше да създадеш таква атмосфера на вера, изцеление на чуда, за да може всеки болен брат или сестра да отида тия Бог. По името на Исус да си го прима всеки за себе и ти директно да видиш прославен. Не човеко лапката, докато Твоето Слово и Твоя Дух да от сърцето ти запечатат верата. По името на Исус. Амин. Амин. Значи Бог губира метода како ќе дојде исцелението, спремност да зависиме од Бог, а не од омилениот метод, храброст и вера да го примениме избраниот Божи метод, избран, ама од Бог избран, не избран од човек. Верувам дека билчето Кај имаше една сестра на времето, кој викаше, ја само од ми прием. Да. Пророчето откровение ако Господ ме избори преко него. Ми айде, ако сака Господ, дека е марта, Може да каже работи со кој шо, кажеш Како Господ Бог го направи преко едно детенци. Ако можеш остави заед преко потенциране на магарицата, тогава защо да не може преко мене и тебе и всеки един от нас Господ да направи работа. Одеме напред, може ли? Пречки, за да се приме изцелението. Как ти е клинкалото? Запишуе. Неверие и сомнеш. Без вера не е можно да му си угоде на Бог. Сумняш ли и е, па добре, тогава си шкъпнуваш себе си от можността да видиш чудо от Бога. Ама не е добро да те пофалувам тук, ти си така избрал, избрала да биде неверие е първата пречка за да не се приме изцелението. Ние после ки читаме дека Бог сака, ама секојаш е проблем у нас, не е у Него. Не е изповедан грех, Исаия 59.2 вика, да се скрати моята рака, да моето уло отвърне да не можем да ве чуем, да ве топрам, да ве изцелам. Бог ли не може да изцелуваме Велуи? Може, може. Ами ако може, защо някой ще не е случи от работи, Може би заради вие работи, не е изповедан грех. Некои луги аз довикам, имат работи, ще си ги знаят сами за себе. Не може би аз да ги знам, точно е. Ама между миф и Бог, мислите дека Бог не ги знае работата. Ке го шокираме Бог, кога каже, Гоки, Боже, и аз и това го имам. Тайгра. Хуу, Горан. Я мислеше по-добре. Не, и аз знам. Не мислиш. Бог знае се. Затова не го шокирате вие Бог, ако му ги признаете вашите грелови грешки, скриени работи, тайни. Он юнака се знае, а чека да слушне от нас. Изповедайте ги сите свои грешки, и беззаконие и други работи. Така, все да биде конечно вкриено, голо, пред Бог, за да нема ни една пречка между тебе и Бог за изцелението да се случува, чудата да се случват. Амин, амин. Непростителен дух и осуда. Марко си казах, там 11 глава, 25 и 26 стих. Ако стоите на молитва, Простувайте. Упс. А ти знаеш на мен, е що ме кажа. А она па какво ми направи, па тая какво ме погледна, па знаеш ти какво са ме повредила, бе. Не викам дека са лесни работите. Може би някои са само субективно тълкование на нечи поглед или тоа кой ще речал и какво го мислил. Ама, луѓе бе, и сестри, милчето ще ми простува. Ако Бог на нас не опростил, кој кой сме ние да задържуме опростование на другите? А второ, со тоа опростование или не опростование, ние си пречеме или се благословуваме себе си. Ако некој сака да му биде опростено от Бог, трябва да простува. Пишано е у Библията. Ако некој сака јас овај контекст да оставам да биде изцелен, нека опростува. И на тебе ще ти биде по-добро. Со опростувањето, не знам колко пати съм го виждал. Ти не правиш добро на тъй, що направил зло, може би. Ти правиш добро на себе си. Ти се ослободуваш, Тай може и појма нема, и баш го е гаде ти какво се чувствуваш. Ама, како мене некој швртате си на кеска и видиш, тај така и така и така и не можеш да спиш. Не? И накрая беше, Господи, я ти там на тебе, и аз ще се замарам с всите вия работи, ти си правда. Ти ки ме осветеш, ти ки отплатиш. Неопростителен дух, осуда на е некой друг. Не разликование на телото Господа, ако имаме причест, ли? Нали? Дойдеме неподготвени, а дойдеме со пак необръщувание или може би нещо сме сборили против брата, сестрата, вълдачите, служителите, тая църква, оная църква, вакамака. Ух, ух, и после се чудиме, защо бе вие болести, Господи, защо я работи не си, те молиме се, те постеме ние, Господи. И луѓето се заключи па може Божия воля. Може па Господ така сак. А не, се изпитуваме себе си нехармонични брачни области. То не значи как хармонични. Тук хармонични, ускладени брачни области. Кај што вие го делите живото, времето, не само кревето, брачните другари и ще има нещо недоразбирания, работи и се най право на брачния другар, маш жена, Кюптървика ева, Игнагрик ева. Ако се учиме, учиме се да опростуваме най право дом, най право на другата половина. Со тај ще кој се обраква, после се учиш на децата, па на родители, па на брат, на сестри от църквата, и натаму се учиш на сите. Натаму не е понизност или гордост какво сакат. Бог им се противя на горделивите, нели? На понизите им дава благодат. Изцелението е по благодат, не е заслужен дар, по милост Божия. Исто како и спасението. Сакаш да примаш от Бог, па биди понизен. Господи, прости ми, Господи, не сакам. Логито, кои ќе одигнат носо и става пречка да не да иде, да не тече изцелението. Не? Негативна изповед ја ви оставил в дори категорија минатиот пат не стигна то да го кажем дека има и само проклонување, знаете ли? Само проклество. Кај сам себе си, я, глупчо, просто вода ми биде, оно да ми биде, така и онака. Я съм така, така, преста за мене. А е, не друг не. Господи, да, промаши път прости ми, ама аз се благословувам, верувам дека аз имам нов ум, Христов ум, дека наредниот пат Няма да се случи затоа што ти си тука да ми сбориш ке ми отвориш очите, ке преку словото или како да ке и намести ситуациите. и аз се удашувам, некој път искрено ви кажам на 100 метра, три работи се завършат с околата, кашодом, заставам от колата, вика, може, може, няма проблем, дойди додека отидам, опс, другата работа, трета работа, викам си, леле, господи, я да сакаш ръка да ги темпирам работата от 200 метра, не можеше троица да срета, мислите да кажат, бурум, повели, какво да е се темпирано, разбирате ли, на Далинско по батерията откаже никой ще не. А ако сака Господ, наместят си за това, айде малко изповед на вера, вера, Господ, Боже, ти си со мене, ти ке ми помолиш, Верувам, ке се прославиш, ке ги наместиш на од милост ке правите луѓе. И одам храбро. И кога ги намачка така работите, оде, оде помазано, оде гладко. Ајде, одеме натам. Кои други пречки може да обидат а, за изцелението. Значи до тук вие ги изпълнаваме с всички тия стихчиња, нема време да ги разгледуваме всички стихови, ама ви ги оставам за вие като домашна задача да си ги прочитате, за да се уверите така ли не ли нали е така. Първо е с окултизъм. Много ясно, нали? Кой ще дявол тикви саде? А, ореле. И какво се ореле? Главата е болека, някой тиква да ми треснава от главата. Защо е нава тиква? Защо е болен? Е, па може па тиква некои враг е назад. Бам! А? Оти сме съдили някакви работи. Присутство на зли духови. Епа, нема повикование на мъртви, на не знам шо, преска гледам на Даниела и Клижон, викам, имаше дечко почина скоро там ново село, дечко, 40 години. И ајде, крирале му Фейсбук, па не знам другарите почнале со него како бил и се е тоа враќање назад, споменување на мртвиот. Ние сборуваме за покойни християни, а зборуваме за учението, ще го вземем, за да го прославяме Господ, а не за толкова да се фокусираме на човека. А не да викаме, леле колко беше, ай сега, ще ги спомням жалния, ми е, Лазареш неудобен, макавеш, накавеш. И се е там нека доминатото и си го повикува ключ. И после се слушали гласови, кръцкале врати, чекори, нещо проблеми. Епа, добро утро. Овие троицата ще загинава на Кескопия и концерти, и такви работи. Абе ами, дайте на главните, бе, направите нещо, ама не мора славата на умрения човек. Нали? Господи, дай и мудрост. За немървание на сиромашки са и 8 глава, ако се казвате най-път човек, проповедаме, вика, твоето здраве ке процвета. Защо? За то ще си грижим ние за сиромашните, за бедните. Когато ти си грижиш за другите, Господ се грижи за теб. Ти се чувствуваш по-добро. Беше читал и вчера, никне го постира на църква в Пола за 20 точки за среки, вика, направи нещо за другия. Биди дел от църква, учествувай от такива хумани работи. И луѓето го усетат тоа како е много по-добро равнодушност. Ей, що ми гале баш, не, я, исто ми се пак е дали изцелен или не. И е, не може да ти е исто. Да. И после, сакаш ли сама, ами какво сакаш? Що сега я трябва на сила, дебе да бидеш изцелен, дебе да изцелен. Не иде. Антисемитизъм е сборование против евреите. И аз, за жал, баш ми тикнува приятел, защото по-давно го знам, тия нали, евреищите, викам, ало, полека ме малци с отолост. Какви са тия е изрази? Сборуваш против Божия народ. Еми, запомните това реченица. Всеки път, когато сборувате против брато или сестрата, вие сборувате против тялото Христово. И за евреите, и за църквата. И то Христос главата лично си го сваки. И ще ви кажа на път. Сакате да изкоментирате за моя стома. И аз ки си осванам лично, да, ясно дебеляко, разбирате. Пример. Минатия път не сакаше никой да взява друг, за да не биде навреден. От и моето тяло е опрашено. Сбориш против брата или сестрата, Христос си го сваке лично. Мое дец, мой орган. Затова видите, по-добро да плесна мустата, и да нема да огризнем езика, отколко да се направят такви работи. Семейни проклества нема потреба да ги елаборирам, затоа што минатия път спомнаме проклества и са е, некои от коренята веки минатия път спомнати какво идат с генерациите и се повторуват. внатрешни рани, ко се каже, не се мисля на креварење от внатре, тук се мисля на тия душевни, духовни, нача се луѓето се исти работи, отфрлање на света духовна работа за кой, защото между другото е кажано, не може да се опрости. После е па да види изцелен човек. Ама поколиле пред това, отфойлале го, затвърдили го в сърцето. Включено с лажни религии и култови, какво што са масоните, масонерията, пак сакат и до поклонството, магиите и така натаму. Много голям список и това е добро да бидеме предпазливи, потенциран со сите ви работи. После ако на некој нема не може се ако на некој не му е ясно, имаме души список три такви работи, а век е се думи пол, така да ке ме потъци. Неам време. Извини, ама сакам да се завърша проповед. Ако се опущам усите ние работи, кой ще мисля? Фактори за изцеление. После ќе го не деме, ке го повторим, ако им... После, ќе завършим цялата служба. Защо се верните не се молят за изцеление? Ние, кои ще речете, сакате да видите благослов канал за другите незнание и непознаване на Бог и на Неговата воля. 8.46 е там, къде ще вика, моя народ гине заради незнание. Па не знаят, некои други не са получувани. От една път некои ми кажуше, ще вика, тия пастори не се молят за къщаванието Дух Свети. И не го сметат за важно. Много пастори не получуват и за тази тема. Па не е то, това не е минач. И аз ви кажувам, една от редките църкви, айде да не речем единствената църква, където се получуват овакви работи, Свет, духовна църква. И зато си цените църквата. Цените си го нощо можете само тук. Вие сте дел жал за уния сите, що се отсутнява. Вие сте тия, ще ги видите най-веки благословени. После мене. Защото ще я имаше привилегията да копам и да ги собирам работа. Ама вие ги грабните па ги пренесувате натам на някой друг неверие дека Бог може или дека Бог сака преку мене. Ке го докажем и то дека Бог сака, и има стих. Господи, ако сакаш, можеш. Сакам. Никогаш Христос некој е болен да е дойдал кај е него и да рече, Господи, сакаш ли ме? Нека ме. Баш тука. Баш ти си ми дојдел, не Христос. Или така са научени луѓето, погрешно верување а ти за да се молиш за болен трябва дар на изцеление. Айде ви кажем на бързинка само ще... Надявам се, извинявам, ако отидем и повече с времето. По-битното -по е вълно. Язиците, да ги взявам за пример. Ко човек обиде кръстен със знак, по-претечал и е почнува да сборува. Рава, рашендере. Како што ќе биде храбар да го практикува, да не зарива тоа, да не го скрие, нели? Се претвори тај молитвен јазик, лабара шендери хама. Тоа е второто нешто. Тај молитвен јазик, ако редовно се употребува дома, у своето молитвено време, прерасте у дар, Господ вика, водете, е толкова верно, сега ќе му дадам истиот негов јазик да прерасне на едно ново ниво, што се вика дар порака у јазици. Гледате ли како ознак молитвен јазик да отиде отдавна? Што би било со исцелението? Ти може би некош ќе се молеш тук, там, много редко, ајде да не речем еднаш кој 10 години, да се случи и викаш, во е знак, во е знак. А Христос не овласти сите нас црквата, а знаците ќе бидат следени и изцелени, Ай сега да не ги гледам сите други. Ме тоа како што се молеш упорно и молеш се упорно, и Господ вика, айде ќе го подигнеме, ќе го наградиме детенце, за тоа што е упорно. Може ти уопште да не си бил за тоа, айде де да речам, ама ете Господ знае, вика, дај ќе му дадеме, нека се радува он и нека биде благослов за некој друг. А, како се викше од Америка, Vineyard Church, основач. Джон Вимбер. Фала. Джон Вимбер имал правило, познат учител, що е получувал за евангелизация, сила за дарове, и е кал, сите тия, кои що сака да ги получувам, трябва да бъдем стопати пати да са паднали, после това да дойдат към мене на получувание на семинар. Инако има да бъдат успешни. Сто пати да си се молил и да си паднал, Значи ти веќе си сванал работите, два и два, тука иде, тука не иде, во треба, но не треба, писмото си учител. А, така да сега веќе лека полека као некоја градинка, сам си ја е изодил градинката, сега може му школу. Така да охребрите се, луѓе, дека сите треба да се молеме и да тоа да биде знак на верните, нели? Болните ке се изцелуват. Е знак, ама ако си упорен, Бог може да го даде то да биде. шо е, айде едната му тъй служба да прерасне, да пътуваш. ни свето. Одеме погрешно верување, не? Наше е да се молеме. А от Бог е дали ке биде и како ке биде и сето тоа, ако ја вера рисикување за срам или промешувание или лоши искустваете, зашо некој верните остане. И што ја кидам, моли се и ништо не биде, ништо не осетија и како ќе се осекам и тај мож ќе се осека по и ни што е битно. На тел пат, пето кој беме зборувале истата лекција, не истата ваа, туку од алфа курсу лекцијата за дали Бог исцелува денеска и го спомнаме примерно на тај еден познат а, а, кој вика не, е, безбол. Бей Брут, вика, и на него му са фърлали топки и он е промашувал и промашувал, ама ете, да па и да ги погаѓа, па и да търча добро, па станал, е, е, е, браво, от най-добрите. Ама не се го отпишали одма за тоа што првото топче го промаши, е, не бива от тебе нищо, шупелка. Оди си. И ние сакаме отма, а прв пат сме се молили одма. Ника има сто пати, што ви казал Джон Вимбер, па а после тоа ќе видиме. Сакаме ли уште или ќе ме стига доста е до тук. Никој не се откажува од првиот пат, не? Ние од десетиот, ајде после стотиот пат имате право да се откажете. Страх од демони, од проклетства или друго. Луѓе, ќе кажем, имаме и унеделат, што не се крстени, и кои се залетат уште не знаат, а има го таму дела апостолски седните синови на Скева, ние чуме за Исус, що Павле го проповеда и ние ти викаме за тай. И демона вика, аха, вие нямате вера и бам. Ама ги изпотепал, нали, там и са отишли разкръварени, изгребани си тия. И сега това се взима какво правило. Не ли ние не сме тия? Ние сме кръстени. Ние сме наново родени. Ние възлично знаем Исус, така да не иде баш споредбата за тебе и за мене. За някой друг, да, що не го познава Исус. И да се залетат. Интересно е дека теквите по-първо ке се залетат, отколко вие, ще трябва да се залетат верните. А? Не го викаме, как знам, некой да мога е да няма. Па не е то заразна болест, ако се топи. Разбирате ли? Ако ти не отвориш врата, не мога право да влезе. А второ, ако най-ново родено дете, Нали си му затворил века и веке знаеш за сите работи какво да се бориш и трябва демоните да се плащат от тебе, не ти от демоните. Одобрятел. Потреба. Потребно, за да дойде изцелението. Изцелението се добива на истата основа, како и спасението. Включува вера, покаяние, молитва, примайне по вера. Примам по вера. Господи, някой пак на луѓето и викам, ай кажи, аз по вера примам. Примам. Мораш по, по вера некој да звучи мораш, абе мокро. Ми да, но после се отвори морето, не? Е исто точно основа, благодат, како за спасението, така и за изцелението. Вера дека Бог може и сака да изцели, оно ще речем преска, без а, вера не е можно да му се угоде на Бог. Желва и лично барење од Бог да тоа го направи, често пати токму тоа вика, најпрво ти се помоли. Значи спайка, ние демек сме нещо вълшебни, клинк, притиснеш го правото копче и се случи. Ай ти се моли, я да видам колко ти стварно си отчаян, за да се случи това. Колко ти стварно сакаш то да види. Е, тук вече и веруваш ли, ќе сдружиме моята вера и твоята вера, Пак кай, шо са двайца и побарат мое име, шо и да посакат, ти им биде. Посебно ко се работи за вакви работи. Отстранување на сите познати пречки, чистеш сещи техни, спиташ се. Нели? И дори викаш, ако Господи има нещо, защо не е съм освесен, покажи ми го. Айде и за тоя ще се покавам. По-добре да се покавам, ако трябва два пъти, да бил сигурен дека е средено, отколко да ми стоя. Дали Бог сака да изцелува? Да. да. Амин. Дали Божия воля за неговите деца да бидат здрави? Да. да. Амин. Бог се представува като Яхве, Рафа, Бог, твой изцелител, Бог ще ни изцелува. Заветно име. Бог е Бог на завет. Какво я да кажа сега тук пред баба? Еднъж като съм обекал на Даниела Ки, бидам верен маш, а сега се предомисли. Сме, смешно е за мене, а колко повече е смешно жално за Бог, който ще вика, ясно Бог ще ти изцелува. И то важи за тия неверните ли или за неговите деца пред себе? Амин! Ако Бог е Бог, то най-първо нормално дека неговата добрина трябва да я покаже на своите деца. Интересната работа е дека на таквите големи евангелизации, оно што много ме жалости, много ме разочарува е дека не се християните тие што се најголем број изцелени, туку неверни што дојделе, хиндуси, не знам какви и секакви, и биват изцелени. Защо? Затоа што така му кажал проповедникот. Повторувайте, покараме се, примаме, примаме. Ей, мръдам, гледам, не знам що, скокам и се случват работите. Затова ще ви оставам на детска вера, послушност. Първо Петро 2.24, той сам в своето тело ги понесе нашите гревове на дървото, мисля се на кръсто, да ние умирайки за гревот, да живееме за праведността преку неговите рани се исцеливте. Минато време. што кръсто и Христовата смърт е минато време. У него имаме се. Буквално у него имаме се. За този борчето грчко тука, то ще го потребува созо. Не е само спасение, туку е изцеление и благослово, и миро. што е потребно. Все е у него. Изцелението е веќе изработено, како и спасението на кръсто. Амин. Амин. А, така. Ако Болестът в него кореш някой, но може по това е негова воля. Ако болестта е негова воля, защо луги тодат на лекар не луги? Работят спротивно на Божията воля, не ли? Защо пият обчиня? Е, за се трова. А? Ама еве, сборуваме, ако болестта е негова воля, защо приемаш лекарство? За да одеш спротивно на Божията воля, нали? не ли? Не. Разбираме поентата, свакаме се, не ли? Не би трябвало да работим спортивно на Божията воля, ако веруваме дека Божия воля са болестите. Защото е дяла в живота на некои, защото тогава лекарство трябва да се взима. Сваки ми ли е логика? Не се Божия воля. Да. Не се Божия воля болестите. Тоа е. Амин. Ама то викам, ако некой како некој ще верува дека тоа е пришел да правим от Господ ми дойдела така ми било дадено, всеки морам да справя. Защо работиме? Защо одиме? На лекар. Защо са лекарствата? Работиш спортивно на Божията воля. Тогава дай си и тръпи, шути, тръпи и пати, щип. Дали страданията и болестите са дадени, т.е. идат от Бог. Яков 1.17 вика, всеко е добро или всеко е добиено добро, динамичният превод. И всеко съвършен дар, дойде от дозгоре и слигува до таткото на светлост или на светлините. Какво го няма промена, нито сенка от измена. Бог е съвършено добър дали некој што откровение ќе ви дојде во главата? Совршено добро, Господи, колку значи тоа совршено добро? Колку многу ти мене ме сакаш, колку многу добри работи имаш ти за мене. Ама не, ние по човечки викаме, е, може па, ама па ако не па, или па и почне срвецо да рие, не? Еремија 29, 11, 12 познати стихови, зашто јас ги знам, замислите што сум ги замислил за вас, вели Господ, замисли за добро или планове за добро, а не за зло. За да ви дадам идни и надеж. Ке повикате към мене, ке дойдете, ке ме замолите и аз ке чуем. То се насува и за болестите. Амин, брат, амин. Айде. Много изборени днес луги. Я мисля, че ке ме възбудува Бог, а мене ще ме възбудува. Прекрасна вест, добра вест, Евангелие. Дай Бог изцелуи днеска Евреите 13.8 Исус Христос е истил вчера, е днеска и за вечни векове. Засекваш? Еми, а, биш мерил се, не, не, не. так, толкова имаме нов заред, той ще ще трябва там. Е. Той е толкованието на тия, тия харизматски. Няма потреба за ядици, няма потреба за чуда, няма, няма нищо готово. Дали Бог може и дали сака, ето го най стих. Мате 8 глава, 2 3 стих. И ете дойде еден лепрозен му пристъпи и падна пред него ничко велики. Господи, ако сакаш, можеш да ме изчистиш. Тогаш Исус я изпръжи раката и го допре велики. Сакам, биди изчистен. И веднъж от него се изчисти лепрата. Алелуя. Амин, пала ти Господи, така сите. Господи, ако сакаш, сега, е момент. Овай е момент. Амин. Амин. Ама избага дека ние нямаме вера секогаш за тия работи. Некои стихо из изцелението и тока я завършиме. Псалм 107.20. Той го изпрати своето слово, ги излекува и ги спаси от гроб. Но народът тук кой каме, бегаме тази, знаеш какво беше борен на гробарна на да му избега, буквално. Ке го закопа, ама Спасил ги от гроб. Той е нашия Бог. А? Не е мала работа. Псал 103, вторите стих. Благословувай го, душо моя Господа, и не забравяй ги, потенцирам сите Негови добрини. На огън, кой ги очистува сите Твои беззакония, кой ги изцелува сите Твои болести. Амин. Амин. Амин. Амин. Боже. Викнувай. Викнувай време на време. Добре. Господи, нека да ограбна това слово. Няма а, ортопед, заболека там, интернист там, клинички център, знаете, но и аз, извиня ти, морка и друга баба додеш, я не бавам за тия работи. Е, та, тая оча е за тия работи, познати. Тук, Бог е Бог, доволен за сите твои болести, за сите твои проклеста, за сите твои слабости, за сите твои грелови, за сите твои немощи. Що речем, брескат Бог е доволен за се. Благослов какво в него, с снабдование, идеи и все ще ми трябва. Псалм 118-17 Нема да умрам, но ки живеам и ки ги разгласувам делата Господове. Айде да чуем сите вас. Амин. от вашиот Бог. И Той ќе го благослови лево Твой и водата Твоя. И ќе те чува от всекаква болест. ко ние верно го служиме на Бог, Бог е тук да се грижи за нас. А, жени, што пометнуваат и жени бездетни, нема да има во земјата Твоя. И ќе направам броя на деновите твои да биде целосен, пълн. Защото майка ми до край да си го доживявам живота. ти биде до край. Само колко е тоя край, колко е тоя е друга работа. Е, ние не ги знаем. До, до даска, до край ти биде сигурно. Кой ке даде края, после толкова е. Исаия 53.5 А той беше изнаранен за нашите грелови, мачен заради нашите беззакония Казната за нашият мир падна връз него, преко него и рани се излекувахме. Това нещо се цитира в Новия Завет от Права Петрова. Преко неговите рани ние сме излечени, излекувани. Завършена работа. Ти посегнуваш умината по вера, и кажеш, Господи, приемам го. Ти посегнуваш према кръсто. И загнеш от три работи. Греловите. Комплетно. Забележте го. Ай за момент това му говори си ти главите. Беше изнаранен за нашите грелови. Грело е проблем на духа човеков. Ние духовно се наново раѓаме. Покаяме се, биваме препородени, не ли? Дух. За нашия мир, чувствата, душата, емоциите. Опс. Изцеление на духо, сопрошката на гревоите, изцеление на душата и преко неговите рани, кои що он телесно ги взема за нас, преко неговите рани, я и ти сме изцелени, нашите болести са да си отидат в името на Исус. Изцеление на тело. Дух, душа и тело. Ако Господ не си грижи за комплектният човек, за тебе, за сите твои потреби, не би бил добър Бог, съвършено добър Бог. Ама ете го гледам на бело пишано како он се грижи за сите твои работи. Секаде кај што си болен Бог може да ти цели. Да връхне длабоко душата као ношо е само зборовите може да ранат и Бог може да го изцели колко ќе го предадеш. Викаш Господи, там ме боле. Ама не е физичка болест, духовна, душевна. И тоа Бог. Предам му го, предам му го, тражи. И Бог се може да изцели. Той е ами, комплетен, е. комплетен изцелител всяка мъжинъжка да се залюбят у нашия Бог. Да предизвикам колко е добър Бог, да, да видят мъжинъжкия е. аспект на Неговата любов према нас. И що Он се беше спремен да вземе за тебе, за твоите духовни, душевни и физически болести. Не само болест на телото. Олеле, преще се. Олеле, мъдричка имам. Дела 10.38. Ко знаете Исус от Назарец, како Бог Таткото го помаза со светиот дух и со сила, кои проживеа правејки добрини и силувајки ги сите кои ѓаволот ги измочуваше, зашто Бог беше со него. Алелуја! Какви треба да бидеме ние, како што е он вај свет, такви сме ние. Ако он одеше да изгонува ѓавол и последиците од грево и, и болестите, нели тоа го прави, исцелувајќи и сите кои што ѓаволот ги измачуваше. Ух, умеја ѓаволот е, става остапица и да те измъчува, ама да се найде някой Божи човек, за кого е Бог. И аз не дам ти и аз ке видим тия, за кой ще кръсват Бог е Салвай човек. Знаеш каква работа се случи? Помоли си и бум! Отвори ми се очите и сега, после това ми кажа за Исус. Дека ствари Исус е тази, защото преко Него няма ме изцелува. И сега съм спасен, препороден. Да не си само физически изцелен, тук много повече Исус му рече, нели на тай, Господи, все е можно. Помогни му на моето неверие. И ако можеш, ако можеш, да, ако можеш ти да поверуваш, все е можно за онай ще верува. Да. Е, демек, ние сме тия ще веруваме, не ли? Демек ли спарно сме тия? сме. А, тия сме, добра. Ние сме тия ще веруват. Айде бе. Лука 9 и 2, кой ги пракят. Потоа ги повика 12-те мина и им даде сила и власт над е, некои връсти на демони там. Тия таква, другите ги праките на специалист, психиатър. Не, не, не, на сите демони, како и да изцелуват болести и ги изпрати да го проповедат Божието царство и да изцелуват болни. Ако е Божия заповед, то значи он ни да дал сила, опремилне с оружието, да одеш ти и ба ба ба бам Дяволите да бегат, да ги тепаш, делата да те минат, да се рушат. Затова дойде си наложи, да ги унищи делата дяволство. Очигледно дека некојаш болестите са, дела на тоа, проклестата са дела на тоа и много работи, измачувания, огнетувания, ух, да ги целуват болните. А, фала ти Боже. Значи не само, че Господ за тебе може да биде изцелител, ти можеш да бидеш за някой друг. Така да, айде да откриваме това. Айде сега сакам отма да дека е свежо словото. тия прескаш от Динара, като са болни.